en av landets skarpaste artistbokare och klubbfixare, ligger alltid steget före när det kommer till den bästa nya internetmusiken. Josefin Norén Almen, även känd som Kärleksdöden, är Jenny och Vännes gäst ikväll när vi är på Kåken i Stockholm. Vi två väljer ut våra allra hetaste låtfavoriter från eh, veckan och vi börjar med en eh, grym cover. get shot. Frank, Frank. Sit down. Frank, Frank. Stand up. Frank, Frank. Pass out. Frank, Frank. Wake up. Frank, Frank. Fade it. Frank, Frank. Fade it. Frank. I wanna stay, I wanna go round again. Already been here too many times before. And I wanna play, please let me stay, pals again. To wanna bend, be it defies the law. And I want a place where I can go down again. Already been here too many times before. And I'm gonna pay, please let me stay, pals to shame. Gotta hold and mend it, it cries the floor. When I lay down, you can bend. I wanna be, and all around where I tread are all the sounds that I found for love me. It's so profound, and you can bet that I have found where I wanna be. On all the love and every breath, all around at my back, right in front of me. Frank, headshot. Frank, sit down. Frank, stand up. Frank, pass out. Frank, wake up. Drank, faded, Drank, faded. Drank. This back for the waste, back for the place, pals, the fame. Don't wanna waste this, they are tiresome. And I got a face that I can show now and again. You already seen more too many times for sure. Now I got a space where I can lay down again. Already laid it too many times, oh Lord. And I got a place, one of the race pals to blame. Got a hold of did it oh defies shot. Drink. Sit down. Drink. Stand up. Drink. Pass out. Drink. Wake up. Drink. Fade it. Drink. Fade it. Drink. Too lyssnar alltså på Jenny och vänner. Jag heter Jenny Sett. Nästa vecka så har Jenny och vänner en megafest på Färgfabriken här i Stockholm med massa liveartister, bland annat eh, Little Jinder, Lilla Namo och Hound Love. Det får du lite mer info om senare. Ikväll så har vi en lite mindre fest men minst lika god. Eh, då ska jag och Peter Björklund som är den här podcastens producent eh, spela skivor tillsammans med kvällens poddgäst Kärleksdöden. Yes! Alltså. Josefin Norén Almen. Sa jag rätt ordning på efternamnen? Här? Jajamän, det var helt rätt. Det, det är ju Perfekt, pa powernamn i sig, ja, men kärleksdöden ja. är också ett, eh, ett väldigt bra namn. Uh, hur, hur och inte ofta det blir rätt faktiskt. Alltså? Nej. Vadå då? Det är ofta något trillar bort. Alltså, mm. <laughs> det brukar vara sådär. Ja. Va, uh, eh, hur kom du på det här, uh, vad ska man kalla det, DJ-namn, ett artistnamn, ett klubbnamn? Ja, vad ska man säga? Det är min lilla plattform för mina olika projekt, främst musikprojekt då. Mm. Uh, kärleksdöden. Jag, jag, känner dig som en uh, artistbokare, ja. klubbfixare, Korrekt. festivalarrangör. Uh, väldigt duktig på just uh, livesammanhang. Uh, vilket, jag tänkte vi ska prata lite mer om det, hur man mm. blir en, mm. en bra sån. Uh, ikväll ska vi ju spela låtar, jag vet att du är grym på att hitta ny musik också. Det här var en låt som du hade valt som jag också har lyssnat på jättemycket ja, idag. Ja, som är tokbra. Man kände igen beatet, det var Kendrick Lamars Swimming Pools. Men mm. vilka var det som sjöng? Det var ju Sugar Babes då. Och hur glad blev man inte av den här kombinationen av det här fantastisk, fantastiska tjejbandet och med Kendrick Lamars hit då. Inge, inte vilket Sugar Babes som helst utan originaluppsättningen. Exakt, Ingen från, av originalutmedlemmarna är Från 99 eller vad det är. Ja. Helt fantastiskt. M eh, Kisha och Chivan. Oh. Eh, så himla grymma röster. Ja, den här lite hesa cigarettrökta rösten. Tydligen så har de hängt i studion med Blood Orange, mm. den grymma producenten som har gjort jättemycket bra grejer mm. med Solange till exempel. Ja, eh, precis. han gillar att, man. Han gillar man. Ja, det är eh, såklart att han skulle få ihop de här. Precis, och det, det, känns som att de, de, de sitter och jobbar på någonting mm. som ska komma snart och det här var bara något som de har slängt ihop på kul. Ja, tydligen hade de bara lajat i studion. Eh, Då förstår man lägsta nivån. Ja. Liksom. Så himla himla grymt. Så ja, förväntningarna är höga på vad som komma skall. Vad, vad, kan man säga mer om musiken som du har plockat med dig ikväll? Finns det någon grabbsvård? Eh, nu ska vi se vad jag hade med mig. Åh oh, ja! Eh, din kär återkomst från lite UK basmusik och sen så eh, mycket rap, dels från New York. Eh, och sen har jag såklart Earl Sweatshirts nya låt. Ooh, mm. Den kommer lite senare. Vi börjar med lite annan eh, rap. Här är eh, Flatbush Zombies tillsammans med The Underachievers. return of the rotten apple. Through time travel, army of indigo swarming, shepherd the leopard, fuck cattle. We beat up East Coast pharaohs. You smell the we smoke that we tote. Put them in sleep mode like a PC OG. That New York diesel from the bottom to the top, right? But shit, I'm on the block still, plotting with potting your bitch on my cock. Not still twerking for a G, cause I bring life to all the dreams. I think twice, there's no second life, so I take pride in what I deal. A living God, that's why they kneel. But my weakness is not in hill. Go to hell, heaven, whatever. The longer you're gone, the better. 47 resting never. We building this shit together. Cause one man's insanity's another man's treasure, Stop nigga. Stop trying to be Jesus, try to be better. Your chakras is closed, cause raise your energy level. Your weapons is flawed from the barrel to the levers. I say, oh love. And of course a nigga get him. Stop trying to be Tupac, try to be Yo, chakras is cloud, control your energy level. Yo, weapons is cloud, from the barrel to the lever. Meet done them all. And of course, some niggas get them, get them, Ain't it ironic that the zombies running the rotten apple ran out of competition? So I battle my fucking shadow, gave it the hard drive. She sick, my data, DNA matter, spit it on my dick, then downloaded it after I reached the highest level. Eyes red like the devil. Your chakras is clogged up, bitch, raise your energy levels they are more than appalling of my godly presence. And shall I mention I'm reinventing the ideology of what they consider social acceptance through every fucking sentence. Bitch. My tongue's a weapon, so bitch, if we kiss your head a seven. I fucked the cougar named Dandelion, the deaf leopard. Scratches and paw prints all over my garments. Oh shit, Jesus, try and be better. Your chakras is closed, raise your energy level. Your weapons is flawed from the barrel to the lever. him. I say, oh love, and of course a nigga get him. Stop trying to be Tupac, try and be better. Yo, chakras is cloud, bitch, raise your energy level. Yo, weapons is flawed, from the barrel to the lever. Nietzsche done them all, and of course a nigga get him, get him, get him. Flatbush Zombies och The Underachievers uh, No Religion mm. som uh, eh, Josefin har tagit med sig. Vad är det du gillar med det här? Eh, men just nu så är jag ett jättefan av det som kommer från New York, alltså eh, rappen som kommer därifrån just nu och de här ingår ju i det här Beast Coast Collective där även Joey Badass ingår mm. med hans Pro Era eh, som jag tycker är fantastiskt och jag gillar mötet här mellan eh, Flatbush som kör en lite mer mörkare, aggressivare rap och så har vi eh, The Under Underachievers som kommer med sin new age-vinkel. Att jag tycker det blir ett... De är lite mer studsiga på något sätt. Ja, precis. Och hade det här, nu har jag glömt vad albumet hette, men eh, ja, har många bra låtar bakom sig. Känns Så. det som en, en ny, eh, ny vår för New York och hiphopen? Ja, jag tycker det. Eh, dels lyssnar jag jättemycket på dem och sen eh, Halleck Maul, en favorit 16-årig rappare mm. som kommer med nytt i år. Så att, ja, både Iman Ashir och eh, Lisa Elin som har varit gäster här i Jenny och vänner har ju också pratat om Beast Coast och valt eh, lite eh, folk ur, den här, ur de här klickarna. Ja, jag är inte förvånad alltså. Så gillar, man, gillar man det här så kan man gå in på, på Soundcloud eller iTunes och lyssna på våra gamla avsnitt. Jag har plockat med mig en låt som jag hörde här precis innan vi körde igång inspelningen att du också var lite nyfiken på. Det är Benzell. Mm. Hurra! Vi lyssnar. Yes. You reach into the bowl of car keys, making eye contact as if to say, How's that? You're fucking happy now. Grab his wrist and wriggle past me. It's Jenny licks her lips. Time to teach you young dog tricks and how to bow. Remember when you couldn't hurt me? We reached a breaking point as you lit your joint when we crossed the seven bridge. For the outing, you called out, spun me out again. And you kiss her, And I kiss her. go home again. She know my favorite flavor Skittles. She know everything we argue about, where everything in our crib at, and every time you walk about. She know whenever we fightin' and whenever we cool. But my favorite thing she knows is that she'll never be you. She knows she'll never have her song. She knows she'll never have my son. She knows she'll never have your pain. She'll never have to have a hunch. She know everyone that I lie about. Heard every freaking word. She know everything you wonder about, and it hurt her even worse. Would you rather be? vad tycker du om det här Josefin? Älskar. Skitbra. Vad är det som du gillar? Eh, men det här går ju rätt in i kroppen och ja. Nej, jag, jag gillar det här eh, lågmälda. Eh, det, är lite, det är mycket mer annorlunda från den här tidigare låten vi har hört med Jessie Ware så jag funderar på vad den heter nu, Find Love. Ja, jag minns inte heller riktigt. Det är, ju, eh, det Benzel som ja. vi har nu då. Det är den här japanska duon. Eller det sägs i alla fall att det är Du hade två, en jätteintressant historia kring det. <laughs> Två eh, i, unga tonåringar eh, från Japan som har, sägs ha mötts på ett eh, internetforum för ankelstrumpor. Eh, och som sen har pluggat i New York och börjat göra musik tillsammans. Det är nästan för bra för att vara sant. Jag tror att det är någon sån här cynisk eh, skivbolagsmänniska som har kokat ihop. Ja. <laughs> Men de gör ju i alla fall väldigt, väldigt eh, fin musik. Fall in Love var en låt som kom förra året som jag, en av mina absoluta favoriter från 2012. Eh, och de, som du sa, mixat Jessie Ware också skitbra. Eh, här hörde vi dem tillsammans med Cass Lowe, eh, någon brittisk singer-songwriter fick lite så Mickey Echo-vibbar, den mm, amerikanska snubben som också har jobbat med Rihanna och um, ehm, Clan Casino. Det är liksom det där, eh, lite Pretty Boy-sång mm, eh, mm, på mm, lite mm, brusig mm. produktion. Jag, jag, tycker att det är en ganska som bra kombo. Som på pappret låter lite tråkigt men det träffar rätt någonstans i hjärtat. 2013 ja. verkar det funka. Känns the Rapper var också eh, med på den här låten. Det var ju jag som hade petat in, hoppas det var okej. Okay. Ja, absolut, <laughs> älskar. <laughs> Vi ska fortsätta med någonting som du har plockat med dig, Blood eh, Relations. Just det. Even Steven. Vad kan man säga om den? Eh, det är ju ena halvan är bu eh, Bullion, en eh, favorit av mig, eh, till mig. Mm. Eh, en ganska, den kräver mycket av lyssnaren så vi får se vad, hur den mottas. Får vi se om vi orkar igenom mm. hela. say. And then I start to drink. Steven. Jenny och vänner. Jag som heter Jenny Sett sitter här på kåken tillsammans med Josefin Norén Almen, eh, Kärleksdöden. Det var du som har valt den här låten. Mm. Vad var det vi hörde? Det var, men gud, nu har jag glömt, eh, Blood Relations med Even Steven. Even Steven, ja. ja. Gud, jag fick stillestånd så jag tänkte på Bullion som är andra hälften av den här duon. Vi, vi, eh, vi, spelar ju låtar här från eh, veckan som gått, eh, mm. favoriter som jag fastnat för. Vad var det som du fastnade för när du hörde den här? Men jag gillar den här nästan lite provocerande, alltså den är ganska nonchalant den här låten, Anything Goes lite känsla. Story. Ja, och man har ju, jag älskar det där att man hör, det är någon som knäpper fingrarna Aha. samtidigt som någon öppnar en öl och det bara matas på och ju mer man lyssnar så plockar man upp fler och fler Eh, element i den här låten. Något slags ljudkollage med swingkänsla. Mm, mm, precis. Lite, lite obehaglig tycker jag. Lite obehaglig, <laughs> lite, lite irriterande men det är något jäkligt skönt med det. Den har någonting. Mm. Var hittar du din uh, musik någonstans? Mm, det konstanta flödet av internet. Jag, alltså, jag älskar internet. Mm. Och det är där jag finner musiken. Kan man vara lite mer specifik? Eh, ja, kanske lite. <laughs> eh, ja, alltså dels Twitter och Tumblr är mm. två kanonkällor men sen är jag ute på ganska eh, stora alltså tidningshemsidor. Alltså Dazed and Confused gillar jag jättemycket. Mm. Ehm, Vad hittar man där? Eh, det är ju både högt och lågt, men både den här lite bredare musiken men just den här smala, alltså mycket do it yourself artister och producenter som eh, jag tenderar till att eh, både boka och, eller lyssna på och sedan boka. Ja. Eh, just det där med bokningar, du är ju mm. en, en artistbokare och, som tar hit eh, mycket folk till eh, klubbar, särskilt i Stockholm mm. mm. men också andra ställen. Vad, hur gör man för att ligga så mycket i framkant? Så man måste vara för att liksom, sitta med bokningar flera månader framåt och, och liksom tajma? Hur, hur tänker man? Eh, jag försöker att inte tänka för mycket för det är väldigt mycket branschmänniskor som eh, ja, kliver in och försöker ge en råd om att man ska bli lite tuffare och liksom analysera mer och eh, vara mer strategisk. Eh, jag jobbar mycket utefter magkänsla men såklart med allt efter tiden har gått och jag jobbat vidare med det så kommer ju en viss strategiskt tänkande. Mm. Eh, men det är framförallt när jag träffas av en, jag känner att det känns rätt och då bokar jag in det. Eh, nätverka jättemycket. <laughs> Ja, va, va, va, hur? Skaffa många kompisar inom ha. <laughs> branschen du vill jobba. Va? Vad har du för eh, bokningar på gång eh, framöver nu som du ser extra mycket fram emot? Eh, ja, jag ser jättemycket fram emot Holly Herndon på Södra Teatern. Eh, vad är det? Eh, det är en fantastisk kvinna som gör, eh, vad ska man kalla det, alla dessa genrer men exp, ex, experimentell elektronisk basmusik. Nya Josefinen, eller det hopskrynklat ansikte i min försöker pinpointa. Ah, men när, kan man, när kan man se och höra det här? Eh, det är eh, söndagen den 24 mars. Jag har så mm. många datum i huvudet. Jag förstår det. Eh, men sen Åtnövö, eh, 24 april, onsdag på landet. Va, vad är det för typ Ser av musik? vi jättemycket fram emot. Det skulle man kunna kalla musikal R&B eller funk möter R&B möter soul pop ganska lite så barockt ja, på något sätt. Eh, exakt. Det är det sådana ord som jag har hört, ja. eller sett eh, på, på bloggar. Eh, väldigt spännande live. Och du eh, åkte ur låtlistan ikväll när vi satt, försökte sätta, ja, sätta det. ihop. Det var för mycket bra som Men det var för in. mycket bra och det var en <laughs> annan favorit eh, som jag är väldigt eh, förväntansfull att få spela. Vi ska få höra en av mina favoriter från veckan som gått. Det här är eh, Jemba Jemba. Mm. Jag får rysningar. Och, och ändå, ändå poppig på något sätt. Ja. Det är de, min bästa musik är nog så tror jag, när det är väldigt, väldigt mycket bas, ja. släpigt och ändå någon sån Jag är en sucker för instrumentaler. Ofta tycker jag röst kan vara överflödig. Det här är Jemba Jemba. Eh, låten heter Stop med en ganska eh, alternativ stavning. Eh, den finns med på en eh, samling som jag gillar jättemycket som jag har lyssnat eh, sönder den här veckan. Eh, det är LA Laben The Melt som mm. har samlat en massa eh, goa grejer det är så basmusik eh, av alla möjliga slag. Eh, nästan allt som går i det här tempot på den samlingen tycker jag är helt fantastiskt. Den, eh, ja, det var både kan, alla, kanonbra var det. Alla kollar in. Vad mm. skönt mm. att du eh, gillar även Älskar våra det, val, eh, mina och Peter Björklunds här. <laughs> Eh, jag tänkte att jag ska tipsa om att eh, har man eh, undringar över vad vi spelar i den här podden och i eh, andra avsnitt av den så kan man kolla in eh, Soundcloud, Jenny och vänner, där, där finns alla låtlistor och där har vi nu också samlat eh, alla låtarna från eh, våra program i februari vi jobbar på en eh, masslista också. Och i de här låtlistorna så har vi stoppat in lite extra favoriter också som eh, trillar ur. Så Autry Nouveau kanske får komma med ja, lite senare. Ja. <laughs> Eh, jag har plockat med mig en annan låt från veckan. Det är ett, från ett svenskt album. Eh, det ska bli spännande att se vad du tycker om det här. Det är, det, vi pratade innan om hur musik kan vara lite störig men mm. man kan gilla den ändå. det här är en svensk duo som kan vara lite störiga men som är helt fantastiska på den här låten. Jag ringer dig på natten, lämnar meddelanden på din lur. Jag skickar sms och undrar när du tänker komma ut För varje ord jag skriver gräver jag min egen grav, jag vet. Men jag gräver den så stor för att du ska få en plats bredvid. me of a partner. står i källaren och filar på min hämndaktion. För jag måste få era kärlekståg att komma till sin ändstation. Men det finns inget jag kan ändra, du har redan gjort mig sinnessjuk. Du har gjort mig till nåt inte ens en mor kan älska, nåt man inte kan ha inomhus. não y här var Ansiktet, eh, svenska rb duon som eh, släpper sitt eh, album i veckan, Den nya rb mannen Låten heter Någon annan. Josefin, vad tyckte du nu då? Jag ska ju vara ärlig och erkänna att när jag, innan vi satte på den här låten var jag sjukt skeptisk just för att jag, som jag nämnde eh, till dig, att jag brukar tycka de är väldigt, alltså på gränsen till fåniga. Men det här är superbra. Visst är det det? Eh, de här The Dream vibbarna som kommer. Ja, vi pratade om eh, det lite under ja. låten. Att jag, för att jag, tycker, jag gillar deras produktioner väldigt mycket men att eh, texterna kan ofta bli lite glättiga mm. och lite... Exakt. Att det, de jobbar väldigt mycket med ironi och, de, och sådär. Eh, men här tycker jag att de har hittat någonting som är väldigt bra. Det, det, lite det, det mer av ett djup. Ja, eller i alla fall, man, ja. det låter som att de är jävligt svartsjuka och eh, knäckta. Ja, man, man tror på dem denna gången. Precis. Nej, det, uh. jag, jag jag skulle vilja kalla det här för en, en svensk eh, framtida rb klassiker ja. eh, vi är inte så bortskämda med sådana. Eh, så det, det, känns ändå skönt att, att eh, Nej, folk har hittat... den svenska R&B'n. <laughs> Åtminstone ansiktet har hittat fram till, eh, till någonting. Eh, har, har, du någon annan sådär svensk musik som rör sig i samma land? Um. Nej. Jag kan inte heller eh. komma på no någon, någon på rak arm. Det, det känns som att de är ganska ensamma. Vi efterlyser fler. Ja, snälla, mer sånt här. Skick, skicka in era bästa rb låtar svensk, på svenska eller bara om ni, om ni sitter där ute och knåpar så får ni skicka in ja, dem till... Ja, kärleksdöden efterlyser. Precis, och Jenny och vänner. Vi får se vem som hinner först. <laughs> Vi fortsätter med en låt som du har valt. Eh, det är en kille som är ganska speciell. Han är med i ett ganska speciellt eh, kollektiv. Ja. Odd Future-gänget. Det här är Earl Sweatshirt. Vad, vad, kan man säga om den här låten? Uh har du längtat efter den? Ja, jag har längtat efter den. Jag tyckte jättemycket om hans eh, singel som kom tidigare i år, Sham. Eh, och den här är tokbra. Nah, no fuck, nah, nah, fuck that. Niggas think cause you fucking made Chum and got all personal that niggas won't go back to that old fucking 2010 shit. About talking about fucking and all that. No, fuck that, nigga. I got you. Fuck that. Grab mittens who have to spit blizzard is actually flick. Cigarette ash and bitch. Niggas harassment. Eight nickels I hash. Delay quicken and dash to St. Nicholas pad to taste venison. Still in the business of smacking up little rappers with rackets. You play tennis with hated for bank. Lifting and spraying at how to win. The shade of his maimed innocence. Suitcase it with haze and filleted sentences. Advanced apathy smashing a man. Cameras up. Tan khakis and antagonist Dan dappered up. Vagabond had a sense of Padawan. Rapping hot as fucking cattle brands, wearing flannel thongs. Grab a bong, my man, some food, beer, tag along, get a nice spanking. Uh. New Sears catalog, set them nettle critics to the bezel, stop dead and wrong. Get them higher than the pitch of metal tea kettle songs. Four deep in the rover cannon, riding dirty through a Saugus Canyon. Niggas know that it's the G O L F for the last check. But dollar man, you still be on deck, nigga. It's the motherfucking G O L F dub dub A N G the misadventures of a shit talker. Pissed as Rick Ross's fist sip off a six logger, known to sit and wash his sins off at the pitch alter hat. Never backwards like the print off legit manga. Get it like a blue pill, make you stick long or a swift fist off your chin from his wrist. Launch a chick, chronic thrift shopper thick like the Knicks roster. Stormed off and came straight back like fixed posture. Pin, nah, I probably rid it with some used syringes from out the rubbish bin at your local loony clinic. Watching movies in a room full of goons. He rented on the hunt for clues, more food and some floozy women. Bruising gimmicks with the broom he used to use for Quidditch. Gooey written, school. him to a ditch, chewed him, booty sent it. Too pretentious, do pretend like he could lose with spitting, steaming tubes of poop and twisting doobies full of euphemism. Stupid, thought it up, jot it quick, thought out, toss it right back like a box fifth. Spot him on a rocket, swapping dollars in for pocket lint. The lava water chicken at a cop on some flock of shit. Pose a nigga try to disrespect Get a fucking thunder to his neck. Shout out to Knock, cause it's the G O L F dub A N G. G O L F dub A N G. Looking bummy posted on the block like I ain't make a quarter million off of socks, nigga. Cause it's the G O L F dub A N G. What's up, ANG? Bitch niggas. Wolfgang. Wow, eller <laughs> låten heter Wow. <laughs> ja, men. Snubben heter Earl Sweatshirt. Vad är det som du eh, gillar med honom? Eh, men det är lite samma sak som vi var eh, inne på tidigare här, eh, men en helt annan genre. Men att den, eh, den här låten är nästan lite störande. Mm. Så mycket av Tyler the Creators Det var väl att ta i underkant <laughs> att uh, eh, Adfuture-gänget skulle vara nästan lite större. <laughs> men ja, den, är, den irriterar men jag gillar när det skaver lite sådär. Mm. Uh, så att det känns. Är det genomgående för din favoritmusik? Att det ska vara någonting som är lite skevt? Ja, precis. Det skulle man kunna säga. Uh, och då behöver det absolut inte vara irriterande men det är väl att någonting går in och går in i kroppen och känns, ja, sticker till lite. Mm. Vad, vad är du... Otroligt pretentiöst lät det. vad, vad är du mer sugen på just nu och framöver? Finns det några sound eller någon musik som du känner dig lite så extra oh, sugen jag... på att leta efter? Um, den här Halleck Maul som jag nämnde innan, en 15, 16 är jag nu, 16-årig rappare från New York uh, som gör en otroligt spöklik mycket eh, spöklika produktioner mm. eh, som är otroligt intressanta. Eh, lite hallucinant nästan. Eh, jag är otroligt trött på det här Lunis-soundet som man har hört. Okej, okay, trip eh, trap eh, Ja, trap-grejen. Den vill jag absolut inte höra i år. Okej, okay, <laughs> okej. Okay. Inget mer sådant. Eh, och jag är helt såld på stråkar just nu. Mhm, mm -hmm. mm, så Julia Kent en kvinna, en fantastisk kvinna, släppte ett jättebra album i veckan. Eh, som jag kan rekommendera. Ja. Eh. Stråkar och ingen trap. Och eh. hallucin rap <laughs> antar jag. Hur vill du ha din pop? Jag vill få hit Benji B med hans string quartet. Då har kärleksdöden gjort sitt för 2013. Jag vet inte vem det är, jag måste googla här sen <laughs> vi, vi har smugit igång någonting här i bakgrunden. Ja. Det är eh, bandet Heim Ja, eh, en, favorit faktiskt. I en remix av eh, Duke Dumont. Eh, jag visste inte vad jag skulle tro när jag såg det här men eh, det är riktigt bra, jag vill lyssna. Ganska mysig, eller hur? Mm. Ja. <laughs> Vad tycker du? Ja, men det var lite för mycket glättigt det här. Uh, när man behöver sin, en, en, en dos uh, glittrig pop med ja, lite känsla så tyckte jag att det här var ganska bra. Heim eh, Falling i Duke Dumont uh, remix. Vi har kommit fram till uh, sista låten här snart. jag ska bara säga att Kvällens avsnitt gjordes av mig, Jenny Zett, eh, Josefin Norén Almen. Var det rätt ordning? Yes, kanon! <laughs> Och Gäst i Kärleksdöden, Peter Björklund, producent. Eh, man kan hitta alla våra tidigare program på iTunes, på Soundcloud, där också låtlistorna finns. Eh, och nästa vecka, då har vi fest. Vi, vi, vi, har alltid, vi, har alltid, alla måste komma. Vi har alltid fest, man får komma till kåken ikväll för då spelar vi skivor. Men nästa vecka då blir det lite större på Färgfabriken här i Stockholm så tar vi hit Lilla Nanamo, Little Jinder, Hound Love och en massa DJs från labeln Born Free. Eh, tillsammans eh, med oss och Up to No Good så ska vi göra en väldigt rolig Lilla kväll. Namo, super super bra. Absolut, alla är bra. Ah, <laughs> ah, ah ja, helt grym lineup. <laughs> ja, då måste man komma. Det var, det var den infon som jag hade här. Eh, vi ska avsluta med en Vi måste låt. säga något bra om Mount Kimby innan vi... ja, precis. Det är ju Mount Kimby vi ska lyssna på. Vad, vad är det som vi ska höra? Eh, oh, det är deras nya låt, de är äntligen tillbaka men nu har jag glömt vad <laughs> låten heter. Den heter made, jag för bra här ikväll. Made to Stray heter ja. den. V vad är det som du gillar med Mount Kimby? Eh, allt, alltså det är ett riktigt favoritband men just denna låten är jag så glad att deras röster hörs för de har fantastiska, fantastiska röster som de Mest brukar jag använda som ett element men här träder den fram. Mm. Det är kanon den här låten. Vi, vi avslutar med Lite den. mörkare än vad de brukar låta. Mörka låtar gillar vi. Mm. Efter den här glättiga heimglassen Precis, eh, nu kör vi. så, kör vi. <laughs> tack så mycket för att du kom tack, hit tack. Josefin.